Oh my goodness! Tan sustrako, edo ez? Trump monstrua, Amerika berriro handia egingo duen magnatea. Eta Hillary, etxe zuride helduko dan lehen emakumea. Eta zergatik pentsatu dugu Hillaryk irabaziko zeuela? Nik bintzat. Aitortu behar dut, Trumpen garaipenak beldurra ematen zidala. Politikoki zuzenagoa zan Hillary Clintonen garaipenak hau da, diki, Trump eta Hillaryren artean, bigarrenaren apustoa egin Bai, jai, jai, jai, emakumea salako, edo Trumpen ateraldi misogino, xenofobo eta homofoboek kabreatzen indutelako. Ba, ez dakit. Biak dira kapitalismoaren ikurarriak. Hillary, politikari, demokrata, idazkari eta senatari izandakoa, feminismo neoliberalaren defendatzailea, Wall Streeten lagune, Israelen politiken aldekoa palestinarren zapakutzan, Irakeko gerraren aldekoa, Siria satitzeko, Arabia Zaudi eta Israelekin guztiz komprometitu dana, ziren arteko aliantza apurtzeko. Libian, Galafiren erregimenarekin bukatzeko, responsabiliaz para proteger, RBP, doktrin erabili zuen, datu faltzuetan oinarritutako informazioa alegia. Ikuskatzai askoen agotan dago, irugarren mundu gerra eraman algaituela, unkonturatu barik. Ba, Trump aldiz, enpresaria, Trump imperioa ezerezetik sortu duen gizon zuri arrakastatua. Celebrity bat, deno nagotan egotea gustatzen zaiona, eta orain, estatu batuetako presidentea. Ba, denboraldi berriko porruzala zaioa, nire buruari kritika ginez, azigur izendot, baina bueno, Amerikanuek alde batera utxite, denboraldiko lehenengo porrusalda saioari ongi etorri emoteko itzelesko saioa prestatu dugu. Ahotz barriek entzungo dozu ez, eta baita igezko denboraldikoa bebai. Ba, honi nio gugaz dauz. Eta, ba, danetarik egongo da. Naroak euskal herritik, hondura hartetzoa eskiniko deu, zarrak hortuen ganean jakin beharrikoa konteko doskuz, lek ere musiko proposamenak be hemen egongo direz, Horintzek, Alessandra Kolontairen klase eta genero ikuspegiaz hitz egingo diguten testuak ekarri gure izendeuz, Eta azkenik, Nobel sarien inguruan saio egin gendunean, egindako deialdiak merezi izan deu, eta gurekin deko barriro zabalo. Ba, besteri barik, egurre! barazki bizidunak entzuten zaude. Eunda saspi punto bost, irola irratian. 9 de cada 10 de Casaris lo recomiendan. Euskal Herritik mundura. Entzuten ari garena Leon Bilbaoren alboka da, baina, baina nor da Leon Bilbao? Hobeto berari deitzen badiogu galdetzeko. Jepa Leon, kontatuko diguzu iazu norsaren? Ni naiz Leon Bilbao artean jaioa. Jaio nintzen, mileta bederatzireun, damasegar nortean, abendun emeretzi garnean. Euskal Herri musikan agertzen diren soinu tresnen artean, alboka izan da txistu eta doltsainarekin batera, azken mendeetan iraunkortasunez eta nabarmen agertzen den horietako bat. Albokaren kokagune musikala eta erabilera soziala erromerei lotuta agertzen da oigarren mendearen erdialde arte. Artzainen soinu tresnatzat jo da, baina erromerietan ibilia izan da nagusiki. Mende honen azken laurdeneko jotzaile nagusi biren eritziak nahiko bat atoz. Leon Bilbao esaten zuen, pastores, igual ni hablar con los pastores. Ibon Koteroni esan zio moduan, Leonek erromeriak basoan, ermiten inguruan egiten zirela batez ere. Silvestre Lescano, hau da, txilibrinek esaten zuen bezala, Lehen, esan albokalari joten. Baserri eta tabernean bai, baina fiestas baskazetan eta holan ez, plazan guk behezken duen joten. Kontra esan abadiru diere, atera dezakegun ondorio hauze izango litzateke. Alboka, bere sorreran, hartzainek sortu eta jotako esoinutrezna izan daitekela. kainaberak soilik osatzen duten musika tresna. Entzuten ari garen hain zuzen ere, sardineko launedak. Soinu tresna hau ezagutzeko sardineara bidaiatuko dugu eta bertan topatuko ditugu soinu honen astapena. Sardineako kulturaren aerofono honen kainaberak zuzenean sartzen dira ahoan. Burrumba sortzen duen kainaberaz gain, beste kainabera batzuk osatzen dute soinu tresna. Tonikan beti afinatuta dagoen, tumbu izenarekin bat Onilotuta lotuta mankosamana eskerreko eskuaz jotzen dena eta mankoseda edo destrina eskuineko eskuaz. Bost zulos osatuta, melodiak jotzen dituena. Albokak ere bost zulo ditu eta soinu tresna honetan bezala arneskata zelarkularra erabiltzen da. Izango al zituzten Euskal Herriko hartzaileek gertutik gainaberak? Askotan, albokaren soinua, soinua arabeekin lotu izan dugu. Eta bada, tunez aldean albokaren oso antzekoa den musika tresna bat, beste aerofonoa mesut, misbat, misbit, sucra. Arnasketa zirkularra albo batera utzi eta gaiten mundura murgiltzen gara. Hala ere, albokaren formatik oso urrun ez daude badaude Mediterraneotik zehar beste hainbat herrialdetan, Akitanian, Kretan, Grezian, Turkian, Kurdistanen, Libian, mota honetako hainbat instrumentu. Bos zulos osatuta, bi tutuz, alboka bezala, eta bukaeran adar bat dutenak. Hala ere, armazketa zirkularrik ez eta poltsa erabiltzen dute. aldean oso gutxi ziren alboka jotzen zutenak, baina amende horren bukaer aldean eman zen bere berrizkundearen hasiera, eta egun soinu tresnau jotzen duten albokalari asko dira berriro. horekin ere fusionatzen ari da. Eta oraindik ibilbide handia dauka albokak aurretik. eta egurra, kainaberak eta argisaria, alboka naturarekin bat egiten duen soinu tresna. Geixo guztioi, barazki bizudunak programaren baitan zuekin konpartituko dudan espazioa orkesteran etortzue. Nik hortuaz edo baratzoaz jardungo izuet. Parasekin hartu emana, lurrarekin. Urte pare bat pasatu ditut larra betxiko hortu baten, baraskeak jarri eta beraiekin bizia aurrera ateratzen. Eta konturatu nahi zena, gauza askotaz da, baina bereziki garrantzitzua den bat, lan pidintxoatekin eta maitasun pixkat gehiagorekin, baratze eder eta emankor bat lortu daitekela. Eta hori helburu, ba, hainbat saio konpartituko ditut zuekin eta zuei animatu edo gonbidatu zuek ere tarte edo espazio bat bilatzeko paratze bat edo lurpoto bat kolakau bote bat akaso zuen hortua egiteko tan zaude patxara hor Etxekoak lotuta Etxekoak ez dira noie Edukiei begiratuta, gai asko okutuko ditugu. Hortuan, pixkat danere jakin behar delako, baina lasai, oso askar eta intuitiboki ikasten baita. Urte asko eta askotan, gizakia hartu emanean egon baita paratzarekin, eta zuek ere, haren ikasiko duzue, eran interpretatu landara baten bizitza. Txikitzetik itatik, asia denetik edo biru ostetako landaretsoa bere fritu gorriskak ematen dituen arte. lan zain du, ze eraso paira ditzazke, elikatu, eta azkenik, azkenik, ikusiko dugu zer gertatzen den zuen hortu berriarekin. Kompromisio pixka batekin, maitza, pikainak. Como una irola, mi amor llegó a tu vida. Como una irola. F E y eun irrati librea. Opa peña, opa barriro hemen leke zuekaz Aurtengo <laughs> saio hobetan ba bueno eh, Lehenengo esan bardana dauzel aldaketa barriek Azteko, e, uste dut izingo Aurtengo lehenengo inizitu musika karteko irrati saioa, baie Jabe bai, azkenengoa Segaitik, ba, jenteak ez deulako ezebe ziten, orduen ni bakarrik hartuko tonen karroa edo. Orduen, esplikeko txuet eh, egingo dana urtean zehar izingo da tarte bat musika inguruen berbaiteko, esagutzen doa talde barrik aurkeztuteko, edo lo que sea, izingo direz emeko taldeak, atxerriko taldeak, sin más, nire gustu musikala zuia izagalduteko, izingo da tarte hori, ba, un monologo ahi, no? Orduen, eh, aparte hori de bai, e, eh, dekot pentsetan unzean behin igotea abesti bat eman nirea edo akustikoan joten doan abesti bat eman zuzenan jotea, lo que sea. Eta, ba hori, sin más, e, taberna basauzi edo kotxean basauzi, eh, ba, nire entxuteko. Orduen, gaurko aizingo aurkezpen burtsuet. bet, ze, sin más, e, porque si, punto. Orduen, ekarriko entxuet, abesti bat, e, dala, Ibakusa taldeana, direza honek e, iruñakoak, dekie bigarren diskoko ja singela trata, eta hau izango da dunak abestie. Orduen, hori, eh? ah, esote esan, e, bai, <laughs> irakutxo esten Ander Iriondok. batek emetik e, eh, agurre eh, bero eta potolo bat bere txako, zedau Valentzien zukaldaritza ikasten edo, hain ez nahi agolpe latigo. Eta bueno, ba, espero zuen guztuko aizitea, eta entzungo duzu hori. Dunak abesti eta gero aparte nire abesti bat ipiniko hot, ahi de, gratuitamente, joko eskampo deiturikoa, aspaldi grabetakoa, eta nos igual taldean joko dugu, gu taldean. Orduen zimaz, ba, ondo ibili eta hurren arte eskerrik asko parte hartuten itxita gaitik, e, ondo irratieri, irola irratieri, eta... Ba bueno, eskerrik asko, hurren arte, venga! Venga! Bueno, gaurkoan eskuartera ekarri dut Alexandra Kolontairen zenbait testu edo zenbait ba, apalditxo eta eta bueno, ba, purtxo bat txiki bat egitearren e, Alexandra Kolontai izan zen Errusia komunista bat eta ba, klase ikuspegia eta generikuspegia e, ba bertan txertatutako testuak ekarri ditut. E, bueno, ekarri dituen testuak e, euskarara itzuli dira orain dela oso gutxi eta ba, bueno, iruditzen zitzaidan bi, bi aldetatik ba, testu hauek e, gurera ekartzera gaurkoan eta bata hori da ez ba, euskaraz sarritan e, ez dugulako izaten Eh, gai hauen inguruko ez eh, semantika edo e, eh, izkuntza ikuspegi hau eta bestetik iruditzen zaio delako ba Alexandra Kolontaik e, 19garren mende bukaren 20garren mende hasieran egindako ekarpen bueno bitxi kurioso hau ba, guk berriz berrartzea edo oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan horretik, ba, bueno, e, gaurkoan hori, e, Alexandra Kolontairen e, klase gatazka eta, eta genero ikuspegiko zenbait e, apaldi ekarri ditut. E, irakurriko dugun lehenengo apaldia, ba, estabaida femeninoaren oinarri soziala den aukeraketa aukeraketa da. Beraz, hor doa. izan zen lehenengoa emakumea gizonarekiko berdintasun eskubidearen aldarria bere programaren baitan sartzen. Alderdiak une oro eta edonon eskatzen du diskurtsoetan zinprentzan emakumei eragiten dizkieten mugak kentzea soilik alderdiaren eragina eraginak behartu ditu beste alderdi batzuk eta gobernuak aldaketak burutzen emakumen alde. Eta Errusian alderdi hau ez da emakumen defendatzailea, kokapen teorikoetan soilik, baizik eta beti eta denun emakumearen berdintasunaren printzipiora atxikitzen da. Zer egiten du gure berdintasun eskuiden defendatzaileek kasu honetan alderdi indartsu eta esperientzia duen honen babesa ukatzea? Izan ere, berdintasunaren aldeko ekintzaile erradikalak izan da ere euren klase burgesekiko fidel izaten jarraitzen dute. Adibidez, askatasun politikoa ezinbesteko baldintza da Errusiar burgesia asteko eta sendotzeko. Hori gabe, ongizate ekonomikoa oinarririk gabe eraiki izan alekarke. Berdintasun politikoaren eskaria emakumentzako beharra da bizitzaren baitan sorturikoa. Independentzia ekonomikoaren alde aleko berroka. Lehen bizi, geure buruei galdetu behar diegu ea posible den klase kontraesanetan oinarrituriko gizarte baten baitan emakumeak soilik dauden mugimendu bateratu bat. Edo zen behatzaien partzialentzako agerikoa da askapen borrokan parte hartzen duten emakumeek ez dutela masa homogeneoa ordezkatzen. Emakumen mundua banaturik dago, gizonena dagoen eraberean, bando bitan emakume talde baten interes eta jomugek klase burgesarekiko horribiltzen ditu. Beste taldeak berriz, langileenarekin lotura estua dauka. Eta beraiek, askapen eskariak, emakumearen hausian irten bide osoa barne biltzen du. Hala, bando biek emakumearen askatasuna, leloa jartzen badute ere, beraien helburuak eta interesak ezberdinak dira talde bakoitza inkontzienteki, bere klasearen interesatatik abiatzen da. Bere buruari klase kolore zehatza ematen dio, helburu eta egitekoei dagokionez. gokionez. Feministen eskaera itxuras erradikalei, norberak ezin dezake bere ikuspegitik aldendu feministek ezin dutela, klase posizioaren arrazoiaren arabera, egitura ekonomikoaren eta egitura sozial garaikidaren erroko eraldaketa borrokatu. Zeina, hori gabe ezin daitekeen emakumearen askatasuna osatu. Jarraitzen dugu, emakumearen hausiak emeretzegarren mende erdialdeko emakume burgesetan hasi garrantzia eskuratzen. Emakume langilea lanaren artelora iritsi baino beranduago. Kapitalismoaren arrakastaren talkaren baitan, gizarteko klase ertainek beharrizanek astindu zituzten. Aldaketa ekonomikoek burgesia txiki eta ertainaren egoera finantzieroa ez egonkorra bilakatu zuen, eta emakume burgesak dilema gordinei aurre egitera eraman zituen. Edo pobrezia onartu, edo lan eskubidea eskuratu. Talde sozial hauetako emaste eta labek unibertsitateko ateak jotzen hasi ziren. Arte aretoetakoak, argitaletxetakoak, bulegoetakoak, beraientzako irekita zeuden lanbideak beteaz. Emakume burgesen desioa zientzia arlora sartzeko eta kultura onurak eskuratzea ez zenbat bateko behar izan bat. Baizik eta eguneroko ogia, den gatazkan, dauka sorburua. Burgesiako emakumeek euren buruak lehen unetik gizonen parteko aurkaritzarekin egin zuten topo. Gu saia sortatu zen gizon profesionalen, beraien lanpostu txiki eta erosoi gogorreutzi utzi zeudenak, eta eguneroko hogia irabasten zebiltzan emakumeen artean. Borroka honek feminismoa sortu zuen, elkarreken mantentzeko emakume burgesen ahalegina eta beraien indarren batasuna etxaiaren kontra neurtu alizateko, gizonen kontra. Emakumeok lan munduan sartu zirenean, beraien burua arrotasunez emakumeen mugimenduaren abanguardia legez aurkezten ziren independentzia ekonomikoaren hausian, hausiaren konkistan ahaztu egin ziren. Beste arlo batzuetan bezala. Beraien aizpa txikien pausuak jarraitzen joan zirela, eta beraien esku zaurituetako esfortzutik joan zirela fruitua jasotzen. Beraz, posible alda feministak aintzindari gisa hartzea emakumearen lanaren bidean herrialde bakoitzean ehundaka milaka emakume langileek fabrikak eta tailerrak hartu zituztenean industria dar bat bestearen atzetik bereganatuz emakume jai, burgesak jaio baino aurretik soiek emakume langileen lanaren errekonozimenduari esker, mundu mailako merkatuan emakume burgesek bete ahal izan dute kokapen independientea gizartean. Zeina feministak horretaz horren beste arrotzen diren. Sartu ortuondoirratia.ga webelbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak, eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkea garen einen. Berben orgia. ah, ah, ah. ah, ah. El rico Malatesta, Nueva Humanidad, el problema del amor. Al principio puede parecer extraño que la cuestión del amor y todas las que le son conexas preocupen mucho a un gran número de hombres y mujeres mientras hay otros problemas más urgentes, si no más importantes, que deberían acaparar toda la atención y toda la actividad de los que buscan el modo de remediar los males que sufre la humanidad. Encontramos diariamente gentes aplastadas bajo el peso de las instituciones actuales, gentes obligadas a alimentarse malamente y amenazadas a cada instante de caer en la miseria más profunda por falta de trabajo o a consecuencia de una enfermedad, gentes que se hallan en la imposibilidad de criar convenientemente a sus hijos y que mueren a menudo careciendo de los cuidados necesarios, gentes privadas de los beneficios y de los goces de las artes y de las ciencias gentes condenadas a pasar su vida sin ser un solo día dueñas de sí mismas, siempre a merced de los patronos o de la policía, gentes para las cuales el derecho a tener una familia y el derecho de amar es una ironía sangrienta y que sin embargo no aceptan los medios que les proponemos para sustraerse a la esclavitud política y económica si antes no sabemos explicarles de qué modo, en una sociedad libertaria, la necesidad de amar hallará su satisfacción y de qué modo comprendemos la organización de la familia. Y naturalmente, esta preocupación se agranda y se hace... Y naturalmente, esta preocupación se agranda y hace descuidar y a veces hasta despreciar los demás problemas en personas que tienen resuelto particularmente el problema del hambre y que se hallan en situación normal de poder satisfacer las necesidades más imperiosas porque viven en un ambiente de bienestar relativo. Este hecho se explica dado el lugar inmenso que ocupa el amor en la vida moral y material de las personas, puesto que en el hogar, en la familia, es donde las personas gastan la mayor y mejor parte de sus vidas. Y se explica también por una tendencia hacia el ideal que arrebata al humano espíritu tan pronto como se abre la conciencia. Mientras las personas sufren sin darse cuenta de los sufrimientos, sin buscar el remedio y sin rebelarse, vive semejante a los brutos, aceptando la vida tal como se la encuentra. Pero desde que comienza a pensar y a comprender que sus males no se deben a insuperables fatalidades naturales, sino a causas humanas que las personas pueden destruir, experimenta enseguida una necesidad de perfección y quiere, idealmente al menos, gozar de una sociedad en el que reine la armonía absoluta y en el que el dolor haya desaparecido por completo y para siempre. Esta tendencia es muy útil, ya que impulsa a marchar adelante, pero también se vuelve nociva si, con el pretexto de que no se puede alcanzar la perfección y que es imposible suprimir todos los peligros y defectos, nos aconseja descuidar las relaciones posibles para continuar en el estado actual. Ahora bien, y digámoslo enseguida, no tenemos ninguna solución para remediar los males que provienen del amor, pues no se pueden destruir con reformas sociales, ni siquiera con un cambio de costumbres. Están determinados por sentimientos profundos, podríamos decir fisiológicos, de las personas, y no son modificables. Cuando lo son, sino por una lenta evolución y de un modo que no podemos prever. Queremos la libertad, queremos que los hombres y las mujeres puedan amarse y unirse libremente sin otro motivo que el amor sin ninguna violencia legal económica o física. Pero la libertad, aun siendo la única solución que podemos y debemos ofrecer, no resuelve radicalmente el problema, dado que el amor, para ser satisfecho, tiene necesidad de dos libertades que concuerden, y que a menudo no concuerdan de modo alguno. Y dado también que la libertad de hacer lo que se quiere es una frase desprovista de sentido cuando no se sabe querer alguna cosa. Es muy fácil decir, cuando un hombre y una mujer se aman, se unen y cuando dejan de amarse se separan. Pero sería necesario para que este principio se convirtiese en regla segura y general de la felicidad que se amasen y cesasen de amarse ambos al mismo tiempo. ¿Y si uno ama y no es amado? ¿Y si uno aún ama y el otro ya no le ama y trata de satisfacer una nueva pasión? ¿Y si uno ama al, mismo tiempo varias personas y no puede adaptarse a esta promiscuidad? Yo soy feo, nos decía una vez un amigo. ¿Qué haré si nadie quiere amarme? La pregunta mueve a risa, pero también nos deja entrever verdaderas tragedias. Y otro, preocupado por el mismo problema, decía, actualmente si no encuentro el amor lo compro, aunque tenga que economizar mi pan. ¿Qué haré cuando, cuando no haya mujeres que se vendan? La pregunta es horrible, pues muestra el deseo que haya seres humanos obligados por el hambre a prostituirse, pero es también terrible y terriblemente humano. Algunos dicen que el remedio podría hallarse en la abolición radical de la familia, la abolición de la pareja sexual más o menos estable, reduciendo el amor al solo acto físico, o por mejor decir, transformándolo, con la unión sexual por añadidura en un sentimiento parecido a la amistad, que reconozca la multiplicidad, la variedad, la contemporaneidad de afectos. ¿Y los hijos? Hijos de todos. ¿Puede ser abolida la familia? ¿Es de desear que lo sea? Hagamos observar antes que nada que, a pesar del régimen de opresión y de mentira que ha prevalecido y prevalece aún en la familia, esta ha sido y continúa siendo el más grande factor de desarrollo humano, pues en la familia es donde la persona normal se sacrifica por la persona y cumple bien por el bien, sin desear otra compensación que el amor de sus compañeras y compañeros y de los hijos. Pero, se nos dice, una vez eliminadas las cuestiones de interés, todas las personas serán hermanos y se amarán mutuamente. Ciertamente no se odiarán. Cierto que el sentimiento de simpatía y solidaridad se desarrollaría mucho y que el interés general de las personas se convertiría en un factor importante en la determinación de la conducta de cada uno. Pero esto aún no es el amor. Amar a todo el mundo se parece mucho a no amar a nadie. Podemos, tal vez, socorrer, pero no podemos llorar todas las desgracias, pues nuestra vida se deslizaría entera entre lágrimas. Y sin embargo, el llanto de la simpatía es el consuelo más dulce para un corazón que sufre. La estadística de las defunciones y de los nacimientos puede ofrecernos datos interesantes para conocer las necesidades de la sociedad, pero no dice nada a nuestros corazones. Nos es materialmente imposible entristecernos por cada persona que muere y regocijarnos por cada nacimiento. Y si no amamos a alguien más vivamente que a los demás, si no hay un solo ser por el cual no estemos más particularmente dispuestos a sacrificarnos, si no conocemos otro amor que este amor moderado, vago, casi teórico, ¿qué podemos, qué podemos sentir por nosotros? ¿Nos resultaría la vida menos rica, menos fecunda, menos bella? ¿no se vería disminuida la naturaleza humana en sus más bellos impulsos? ¿Acaso no nos veríamos privados de los goces más profundos? ¿No seríamos más desgraciados? Por lo demás, el amor es lo que es. Cuando se ama fuertemente se siente la necesidad de contacto, de la posesión exclusiva de ser amado. Los celos, comprendidos en el mejor sentido de la palabra, parecen formar y forman generalmente una sola cosa con el amor. El hecho podrá ser lamentable, pero no puede cambiarse a voluntad, ni siquiera a voluntad del que personalmente lo sufre. Para nosotros el amor es una pasión que engendra por sí misma tragedias. Estas tragedias no se traducirían más ciertamente en actos violentos y brutales si las personas tuviesen el sentimiento del respeto a la libertad ajena, si tuviesen bastante dominio sobre sí mismos para comprender que no se remedia un mal con otro mayor, y si la opinión pública no fuese como hoy tan indulgente con los crímenes pasionales, pero las tragedias no serían por esto menos dolorosas. Mientras las personas tengan los sentimientos que tienen, y un cambio en el régimen económico y político de la sociedad no nos parece suficiente para modificarlos por entero, el amor producirá al mismo tiempo que grandes alegrías, grandes dolores. Se podrán disminuir o atenuarlos, con la eliminación de todas las causas que pueden ser eliminadas, pero su destrucción completa es imposible. ¿Es esta una razón para no aceptar nuestras ideas y querer permanecer en el estado actual? Así se obraría como aquel que no pudiendo comprarse vestidos lujosos prefiere ir desnudo, o que no pudiendo comer perdices todos los días renuncia al pan, o como el médico que, dada la impotencia de la ciencia actual ante ciertas enfermedades, se negase a curar a los curables. Eliminemos la explotación de las personas por las personas. Combatamos la pretensión brutal del macho que se cree dueño de la hembra. Combatamos los prejuicios religiosos, sociales y sexuales. Aseguremos a todos, hombres, mujeres y niños, el bienestar y la libertad. Propaguemos la instrucción y entonces podremos regocijarnos con razón si no quedan más males que los del amor. En todo caso, los desgraciados en el amor podrán procurarse otros goces, pues no sucederá como hoy en el que el amor y el alcohol constituyen los únicos consuelos de la mayor parte de la humanidad. Ba, hui zen da dana, ba, beste eribarik, oin e, jarraitu irola irratien txuten, eko zue urretik e, eh, itxelesko programa, eta del suicidio, eta ba, torren astean gauz. Ba, bueno, ba, ondo pasa astea. Erarte! Erarte!